Հարավային Կովկասը եւ մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը դառնում են Ռուսաստան արևմուտք պարզաբանումների հերթական թեման։ Բրյուսելից հետո Մոսկվան է փորձում հասկանալ, արդյոք 2021-ի Սոչիի պայմանավորվածություններին հակասող նոր համաձայնություն ձեռք չի բերվել։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը տարակուսել է. ապրիլի 6-ին Բրյուսելում ոչ մի խոսք չի եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանագծման ու սահմանազատման հանձնաժողով ստեղծել կատարելու հարցում Սոչիի պայմանավորվածությունների մասին։ Այդ հունը, ինչպես ասում է Լավրովը, գցել է Ռուսաստանը դեռ 2021-ին եւ ցանկալի չի համարում, որ նոր խոչընդոտող, այսպես ասած, կառույցներ այնտեղ կառուցվեն։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում վստահեցրել է պայմանավորվածությունները չեն հակասում իրար։ Հակասություններ, սակայն, արդեն կան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդական մանդատ ունեցող միակ կառույցում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Լավրովն արդեն խոսում է այդ կառույցի մշուշոտ ապագայի մասին։ Наши французские и американские партнеры, так называемые по этой Այդ ձևաչափում մեր ֆրանսիացի եւ ամերիկացի գործընկերները հակառուսական իրենց մոլուցքի մեջ չեղարկել են նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության երյակը, հայտարարելով, որ չեն շփվելու մեզ հետ այդ ձևաչափով։ Դա իրենց իրավունքն է։ Եթե իրենք պատրաստ են զոհաբերել Ղարաբաղյան հակամարտության եւ Հարավկովկասյան հարաբերությունների կարգավորման շահերը, եթե իրենք պատրաստ են տվյալ դեպքում զոհաբերել հայկական կողմի շահերը, դա իրենց ընտրությունն է։ Интересами в данном случае армянской стороны это их выбор. Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի ներկայացմամբ այս իրավիճակը չի խանգարի, որ Ռուսաստանը հավատարիմ մնա Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի լիդերների միջև երակողմ պայմանավորվածություններին եւ դրանց կատարմանը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ապագայի առումով Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այլ տեղեկություններ ունի։ Աշխարհակաղակական լարված իրավիճակը բարդացրել է միջնորդական խմբի աշխատանքը, բայց այլ կողմերից ստացվող ազդակներն անհույս չեն, ասում է Միրզոյանը։ Учитывая весьма конкретные сигналы и сообщения, которые я получал от Հաշվի առնելով շատ հստակ ազդակներն ու նշանները, այն հաղորդագրությունները, որոնք ես եմ ստացել համանախագահող երկրներից, ես ուզում եմ հաստատել, որ հակառակ Ադրբեջանի պնդումներին, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դադարել է գոյություն ունենալ, քանի որ հակամարտությունը լուծված է, միջազգային հանրությունը շարունակում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը տեսնել բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում, ինչը պետք է ասեմ, որ շատ հուսադրող է։ Минской группы ОБСЕ, что, должен сказать, весьма обнадеживает. Ուշագրավ է, որ բրյուսելյան բանակցություններից մի քանի օր առաջ տարածաշրջանային այց էր կատարել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն։ Նույն օրերին նրանից առանձին հանդիպում էր Երևանում ունենում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևը։ Երկուսն էլ խոսել են Մինսկի խմբի մանդատը կենսունակ պահելու մասին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին իր հերթին է փաստել Միացյալ Նահանգների աջակցությունը բանակցություններին ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ տևական կարգավորմանը։ Հայաստանն ու Արցախը ի տարբերություն Ադրբեջանի մշտապես պնդել են, որ հակամարտության քաղաքական լուծումը պետք է գտնվի հենց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում։ Բրյուսելից հետո դրա մասին խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։ Այս հարցերը ընդգրկված են խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ մեր պատասխաններում եւ պիտի դառնան բանակցությունների առարկա։ Ինչպես նախկինում մենք այս գործընթացում էական ենք համարում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավվածությունը եւ պիտի շարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ճակատագրի շուրջ տեսակետերը բաժանվել են նաեւ Հայաստանի վերլուծական դաշտում։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի վերլուծություններով առաջիկայում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը կարող է տեղափոխվել այլ միջնորդական հարթակ։ Ակնհայտ է, որ մեծ հաշվով Մինսկի խումբը գործնականում դադարում է գոյություն ունենալ եւ այդ ապագա բանակցությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան ամենայն հավանականությամբ տեղի ունենալու կամ Եվրամիության միջնորդությամբ կամ էլ Ռուսաստանի։ Սա եւս մեկ հետ քայլ է նախորդ հայտարարված դիրքորոշումներից, որը Հայաստանի իշխանությունները կատարեցին Վերջին շաբաթների ընթացքում հիշում եք, որ անդադ շեշտը դրվում էր, որ Մինսկի խմբի շրջանակում, Մինսկի խմբի միջնորդությամբ նույնիսկ առաջարկներն էին Բաքվին ուղարկում Մինսկի խմբի անդամ երկրների կողմից, եւ այս հետ քայլերի գլխավոր վտանգը այն է, որ սրանք վտանգավոր նախադեպեր են ստեղծում։ Ադրբեջանին ցույց են տալիս, որ ուժային գործիքակազմ կիրառելու միջոցով կարելի է Հայաստանից ստիպել պարզապես հրաժարվել իր դիրքորոշումներից։ Աշխարհակաղակական զարգացումների ֆոնին միջնորդական ձևաչափի լրջագույն տեղաշարժ, բայց ոչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի վախճան։ Սա արդեն ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանի կարծիքն է։ Հիմա մենք տեսնում ենք շարժ դեպի արևմուտք եւ մյուս կողմից ես չեմ տեսնում, որ հրաժարում կա Մինսկի խմբից կա Մինսկի խմբի գործառույթների արկախում, այո, այն հանգամանքի հետ կապված, որ այսօր գոյություն ունի դրճագույն հակամարտություն Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ եւ հնարավոր չի կոնստրուկտիվ աշխատանք որևէ հարթակում այնտեղ բարձ ճշնամական հարաբերություններ են գնում եւ ես հասկանում եմ որ օթում թողել նաեւ չի կարելի այս process-ը մանավանդ երբ որ Ադրբեջանը բարբերաբար ռազմական ինչ որ սադրանքների է գնում եւ արևմուտքը որոշել է առայժմ արկախել Մինսկի խմբի գործունեությունը փոխանցելով դրա բանակցային ասես առաջնորդությունը Եվրոմիությանը որպես փափուկ ուժի, հա, արևմուտքը ներկայացնող, որի թիկունքում կանգնած է Պոշտ ուժը Միացյալ Նահանգների ձևով, որը տեսանելի էր այս հանդիպումից առաջ Բլինկենի զանգերով Խուշուդյանի կանխատեսմամբ Մինսկի խմբի աշխատանքն արկախված կմնա այնքան ժամանակ, անգամ գուցե մի քանի տարի, մինչև արևմուտքը սկսի աշխատել նոր Ռուսաստանի հետ։ Իսկ մինչ այդ լայնածավալ ռազմական գործողություններ վերլուծաբանները չեն կանխատեսում, քանի որ նրանց իսկ ձևակերպմամբ գաճաճ պետություններին չի ներվի այն, ինչի պատճառով այսօր խառնվել է աշխարհը։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։